บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดบุญมือมดบุญมือมดที่ไหน sự định hướng sự định hướng สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ bạn có bản đồ thành phố cho tôi không bạn có bản đồ thành phố cho tôi không จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không เมืองเก่าอยู่ที่ไหน khu phố cổ ở đâu khu phố cổ ở đâu วิหารอยู่ที่ไหน nhà thờ lớn ở đâu nhà thờ lớn ở đâu พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน viện bảo tàng ở đâu viện bảo tàng ở đâu ซื้อสแตมป์ได้ที่ไหน ở đâu có thể mua tem thư ở đâu có thể mua tem thư ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน ở đâu có thể mua hoa ở đâu có thể mua hoa ซื้อตั๋วได้ที่ไหน ở đâu có thể mua vé tàu xe ở đâu có thể mua vé tàu xe ท่าเรืออยู่ที่ไหน Bến cảng ở đâu? Bến cảng ở đâu? ตลาดอยู่ที่ไหน Chợ ở đâu? Chợ ở đâu? ปราสาทอยู่ที่ไหน Lâu đài ở đâu? Lâu đài ở đâu? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ khi nào phần hướng dẫn bắt đầu khi nào phần hướng dẫn bắt đầu การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ khi nào phần hướng dẫn kết thúc khi nào phần hướng dẫn kết thúc การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ phần hướng dẫn kéo dài bao lâu phần hướng dẫn kéo dài bao lâu ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng đức tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng đức ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลียน tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng ý tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng ý ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng pháp tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng pháp